o'n to'qqizinchi oy to'ldi alika tilning fazilatlarini so'zning foydasini aytidi alik bir kuni oy to'ldini chaqirdi o'rin badi va o'ltir deb imladi oy to'ldi adab bilan osti o'ltirdi ko'zini yerga tikib gap so'z qilmadi aligning oy to'ldig'i suoli alik dedi ey oy to'ldi so'zingni so'zla nimishqa shuk turasan nim bo'lding oyto'ldining alayga javobi oyto'ldi dedi ey baglab begi qul o'z begining yuzini ko'sa ahlini yo'qitdi alik buyurmasdan qandoq so'zlay so'ramasdan avval qandoq o'tinay bilimlikning so'zini аңла bo'yin to'lg'ima so'ramasdan burun so'zingni so'zlama kim birini lozim tepib xolab chaqirsa u o'zi oldi bilan so'z boshlaydi so'ramasdan avval so'z so'zlaganni hayvon desa to'g'ri aytgan bo'ladi yana bilginki bir narsa so'ramagan baglarga so'z ochqanlar tal va ahmaqdir qizil тіл umringni qisqartidi esonlik tilasang uni qattiq bog'la o'zini tutgan o'zini besib eson omon yashagan kishi nima deydi angla qoraboshning yig'isi qizil tildir u natchilikan boshlarni yegan yanimi yaydi beshingning omonligini tilasang tilingga ehtiyot bo'l tiling har kuni beshingga xavf yetkazadi Aligning oy to'ldig'i javobi. Alig aytdi: "So'zingni tugal tushandim. Tirik kishining so'zlamasligi hargiz mumkin emas. Bilginki, ikki turli kishi bo'ladi. Uning biri bilimsiz, biri kekashdir. Kekashning tili tutilgan, u so'zlayolmaydi. Bilimsizlarning tili so'zni saqlayolmaydi. bilimsizning tili doim bog'liqda bo'lishi lozim bilimli kishi tiliga hokim bo'lishi kerak bilimlikning so'zi go'yo yergi suvdakdir suv oqqan yerdan ne'mat unidu bilimli kishining so'zi tugamaydi eqib turgan suzuk buloqning suyi o'ksimaydi olimlar chimliq sozliqqa o'xshash bo'ladi qayerga oyoq bossa shu yerdan suv chiqib turadi bilimsizning ko'ngli qumdek bo'ladi daryo kirsimi tolmaydi o't cho'p unmaydi oy to'ldining aliki javobi oy to'ldi yana shundoq dedi alik uqidi agar tilning ziyni tegsa tiriklik tugaydi inson tirikkan qandoq so'zlamasin kishi kerakli so'zni so'zlaydi yoshirmaydi kishi so'zlashi uchun avval so'rash kerak so'ramasa so'zni chin saqlash lozim ay ali agar yaxshi bilsang so'ramoqliq erkakdir uning javobi bo'lsa tishiga o'xshashdir ayolning bir erkak eri bo'ladi tug'ilsa uningdan ikki o'g'il tug'iladi alining oy to'ldig'i suoli ali dedi tushundim borchi so'zing haq yana boshqa bir so'raydigan so'zim bor tilning ziynini so'zladim buni angladim uning foydasi bormi to'g'risini aytib ba agar tilning ziynidan qo'rqsang barcha foydali so'zlaring aytilmay qoladi oytoldining alayki javobi oytoldi aytdi Eğer bu til so'zlashni bilse so'zning foydasi nihoyat köp. behuda söz bilimsizden tilidin chiqadi donolar bilimsiz kishini hayvon ataydi behuda hojatsiz so'zlarni so'zlash avomning Karı qora boshni yeganmu behuda so'zdir so'z o'rinsiz so'zlansa ko'p ziyon keltiradi agar so'zni joyida so'zlashni bilse. foydasi bo'ladi bilginki avomning qorni to'ysa o'kizdek yotidi behuda so'zga ovunib o'zini samirtidi yab to'yib yotganlar hayvondir bu hayvon deganim uning qiliqiga qaratilgan bilimli kishilar vujudini upurtidi bilim bilan shodlanib jinini yoshnatidi vujudning nesivisi bo'g'izdan kiradi ruhning nesibasi bo'lgan chin so'z quloqdan kiradi qara bilimning balgisi ikki narsadir bu ikki narsa bilan kishining yuzi yo'riq bo'ladi buning biri til yana biri bo'g'izdir bu ikkisini boshqura olsa daryodek foydasi tegadi bilimlik bo'g'oz va tilga hokim bo'lishi lozim bo'g'iz bilan tilni kuzatgan bilimliklar bakka ehtiyojliqdir aliginin oyi to'ldig'i suoli alik aytdi so'zlaringni uqdim ayon bo'ldi so'zning asosi nima va so'z qancha turlik bo'ladi so'z nadin chiqadi va naga boradi ey bilimdan bunimi manga aytib ba qonchilik so'zlash va qonchilik so'zlamaslik to'g'risida aqlliq va bilimlik dono nima deydi oytoldining alikki javobi oytoldi dedi so'zning o'rni sirdor. so'z soni o'n bo'lsa so'zlanadigani bir bo'lishi kerak birini so'zlab to'qqizini tiyg'uluq chunki tiyiladigan so'z asli badbo'y bo'ladi alining oyi to'ldig'i suoli ali yana dedi so'zning foydasi qanchalik va ziyni qanchalik manga ochiq aytib be oy to'ldining aliga javobi oy to'ldi dedi so'zning foydasi ulug'dir so'z joyida qo'llanilsa qo'lni yuksaldiradi bilginki so'zning foydasi боз bo'z yerdagi kishi yeshil ko'kka o'rlaydi to'rda bo'ladi agar til joyida so'zlashni bilmasa yeshil ko'kdiki kishini yerga tushiradi alining oy to'ldig'i suoli yana aytdi so'zning qanchaliki ko'p va qanchaliki oz bo'ladi manga ochiq aytibba oy to'ldining alikka javobi oy to'ldi dedi ko'p so'z degan shuki so'rimaganni so'zlab ko'ngilga tegish oz so'z so'ralg'anga berilgan javob so'zga yarasha qaytirilgan so'zdir tilni so'z bilan bezab uning yuzini ochgan shoir buningga taqlid qilib mundoq degan so'zni obdan o'ylanib yaxshi so'zligin so'rag'andila so'zla va tez tugat so'zni ko'p angla lekin nurg'un so'zlama bilim bilan so'z tuz farosat bilan so'zla alining oyi to'ldiu savoli alik aytdi bu so'zlarimni tushandim yana bir savolim bor yoshirmay Чин chin so'zni kimdan anglash kerak so'zni kimga aytish kerak buni aytibba oyi to'ldining alikki javobi oyi to'ldi dedi so'zni donodan anglab keyin bilimsizga aytish kerak kerakli so'zni ulug'lardan anglash lozim ondin kichiklarga aytish kerakki ular o'zini tutib olsin so'zni ko'p onglug'uliq bira bira so'zligulik bilimlik dono mana shundoq degan ko'p so'zlash bilan kishi olim bo'lolmaydi olim ko'p onglab to'rning beshiga erishadi inson kekash bo'lsinmi bilim ololaydi ammo g'oz bo'lsa bilimga qo'li yetmaydi alining oy to'ldig'i suoli Alik yəni etti. Bu söz tushunishlik bo'ldi. Yana bir cevap be. savolim bor. Uningmi javob ber. Tilni shuk tutish kerakmi yoki ya ki ochgan yaxshimi yoki yoshirishmi? Oytoldining cevabı. javobi. Oytoldi dedi. Alik ki. til bilen sözlenmese bilim shu pit qilaveradi. Tilni so'kishkili bo'lmaydi. maqtiladigan yerlarimi көп. so'znimi maqtiladigan va so'kiladigan taraflari ба. sonsizlagan jonliq mavjudotning hammasi tangrining birligiga тіл bilan guvohlik beradi tangri tuman minglacha халайықны яратты. ular tangrini faqat tili bilan мақтайды. vujudi boriki kishi үшін керек нәрсе, бірі тіл bilan сөз, yana бірі көңіл. ko'ngil va tilni to'g'ri so'z uchun yaratgan so'zi agri bo'lganlar o't ko'yishga majburlanadi to'g'ri so'zni so'zlasa foydasi ko'pdir agar agri so'zlasa doim so'kishga uchraydi to'g'ri so'zlamoqchi bo'lsang tiling tavrisin so'zing agri bo'lsa undoq so'zni yo'shirg'in so'zlamagan odamni kishilar kekash deyishadi ko'p so'z desa nomi valoh takkurlarning beshi bo'ladi kishilarning qadrsizi valoh takkurlardir kishilarning qadrliki sehi kishidir bu so'zlarni anglab alik shodlandi ko'zlarini ko'kka tikib qo'lini ko'tirdi xudoga shukur qilib ko'p madhiya o'qidi dedi ey egam mehriban hem azizsen. Senden bana köp yaxşılıq geldi. Mən senin itaətsiz günahkar kulun mən. Tilikimni bədin, barca arzularımı yetkizdin. Rahat, mal dünya, devlet ve köp yaxşılıqla ata qıldın. Bunun şükrünü qandaqmı ötələyəm? Ey, ali cənab, бұның шүкресіне өзіңлі ада әткейсен. Әли сөзіні түгетті. Хәзнісіні ашты. Кәмбіғәлі хақы үшін нұрғын мал тарқатты. Әли бұ ой толдыны қадірледі. Қолы білін ихсан бәсі, тілі білін мақ деді. Оныңғы вәзірлік ұнван беріп, тамғы тұтқызды, туық думбақ білін savutni badi butun mamlakatda uning qo'lini uzun qildi dushmanlar bo'yin egib u yerdan yo'qoldi oy to'ldi butun ishlarni boshqurdi erishgan zamonidan g'urur bilan shodlandi xalqi beyidi mamlakat tartibga tushdi xalqi alik uchun duo qildi xalq nijot topdi жапа mushaqqatdan qutuldi qo'zi bilan bo'ri billi yuradigan bo'ldi eli ro'naq topdi qonun tuzildi alining davlati kundan kunga ziyoda bo'ldi bir qancha muddat ana shundoq baxtda o'tdi xalqning va mamlakatning ishi butunlay tuzaldi mamlakatda yangi shahar kantlar ko'paydi aligining g'aznisi oltin kumush bilan to'ldi ali dili shodlanib huzurlandi nomi va shuhrati dunyoga yeyildi